Evet, bugün bir mülakatımız var. O da Uluslararası Ranting Ödülü sonuçlarından e, yurt dışı, Uluslararası Ranting Ödülü'nün yurt dışından alan e, Sierra Leone ülkesinden gelen Rugiatu Nene Tura ile Ture ile bir toplantı düzenledik Açık Radyo'da hiç fırsatı kaçırmadan. <laughs> Hemen ertesi gününde ödülün ve kendisiyle de ufak bir mülakat yapma fırsatını kaçırmadık. O da Hoş geldiniz. Bir kere on, onun için size you're most welcome. Thank you. Açık Radyo. Very welcome. Thank you. Ee, Siz adınızı da söyler misiniz bir daha lütfen? Ee, Cemre Kumla. Evet bize çeviride de yardımcı olacak. Bazı sorularımızı da Türkçe soracağız. İkiniz de hoş geldiniz tekrar diyelim. Ve ben bir ufak bilgi vererek başlayayım. E, ee, Rugiyatu Nene Turey e, Sierra Leone'un kuzeybatı bölgesinde küçük bir kent olan Lunsar'da doğdu. O, is it Lansar or Lunsar? Lunsar. Lunsar. Küçük yaşta kadın genital mü mutilasyonuna maruz kaldı bu hem fiziksel hem de duygusal yaralarla karşılaştı ve bu kişisel deneyim kadın genital mutilasyonunun yıkıcı etkilerini anlama konusunda derin bir etki bıraktı ve değişim için kararlı bir savunuculuk geliştirilmesini sağladı. Kadın genital mutilasyonuna karşı açıkça karşı çıkan ilk topluluk üyesi kendisi uygulamanın kadınlar için aynı zamanda bir geçim kaynağı oldu bu toplulukta. 400 kadını bu işi bırakması için tek başına ikna etmek gibi muazzam bir işi başarıyor. Bu kadınlara alternatif geçim kaynakları yaratıyor ve kendisinin mensubu bulunduğu Bondo topluluğunda geleneksel bir ritüel olan törenin kadın genital mutilasyonuyla özdeşleştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken ilk insanlardan biri ve bu törenin aynı zamanda kadınlar için deneyim aktarımı ve güçlendirici bir eylem olduğunu savundu. Geleneği reddetmeden alternatif bir törenin yapılabileceğini de vurguladı. Şimdi Sierra Leone'da politikacıların ya da çoğu sivil toplum kuruluşunun öncelikli konusu olmayan yani kız çocuklarının ve kadınların hayatı için zararlı bir uygulama olarak görülmeyen kadın genital mutilasyonuna karşı mücadele için ta 2000 yılında Amazon İnisiyatif Hareketi'ni kuruyor Turey ve kurumun en önemli hedefi Sierra Leone'da kadınların ve kız çocuklarının %90'ından fazlasını etkileyen bu uygulamanın tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak ve uygulamayı ortadan kaldırmak. Bu alanda saha çalışmaları yürüterek kadın genital mutilasyonunun en yaygın olduğu kırsal bölgelere ve topluluklara ulaşmayı hedefliyor yerel kadın grupları ve ağları kuruyor. Yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte farkındalık eğitimleri yapıyor. Epey uzunca bir süreden beri. Ve bu mücadelesiyle kendisi topluluğundaki algıları önemli ölçüde değiştirdi ve kadınları bu zararlı geleneğe karşı durmaları için güçlendirdi. Kadın genital mütilasyonuna karşı mücadelede öncü isimlerden biri oldu ve çalışmalarından ötürü birçok kez ödüle layık görüldü. Sonuncusu da işte bu Uluslararası Ranting Ödülü'ydü. Ee, ve kararlı duruşu sadece Sierra Leone'da değil Afrika'nın genelinde ve hatta dünya çapında kadın genital mutilasyonuyla mücadeleye dair geniş çaplı bir farkındalık yarattı. Ve 2019'da bundan 5 sene önce o önce olduğu kansız geçiş ritüeli genital mutilasyonunun sona erdirilmesi için çalışan zararlı uygulamalara karşı forum ve pek çok farklı kurum tarafından da kabul edildi. Özeti bu kendisini yaptı. Şimdi sorularımıza geçebiliriz herhalde. Ben bir ilk soruyla başlayayım müsaade ederseniz. Ee, Hrant Dink 23,5 hafıza mekanını ziyaret ettikten sonra ödül konuşmanızı baştan düzenlediğinizi söylediniz konu, ödül konuşmasında. Evet bu nasıl bir dönüşüm etkisiydi? Bunu biraz bizim için açar mısınız? Uh, you mentioned in your speech that after your visit to the 23 and a half memory site for Hrant Dink, uh, you decided on changing your speech. So you added new elements. And we're wondering what kind of a change that it's triggered and how did it affect your new speech? Um, thank you very much. Thank you for having me here. And Um, I would like to first of all start by thanking the foundation for giving me the honor um, to receive the award from the name of a great influencer. After listening to his speeches when I visited his memorial site, I was about to change my entire speech <laughs> because listening to his speech tells you he was a man that speaks from his heart. He was a man that was sincere in making change for humanity. He was a man that influences a lot of people and all that he did was in the interests, in the interest of humanity. Let me translate it piece by piece. Burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için teşekkürler. Öncelikle Hrant Dink Vakfı'na teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hafıza mekanında Hrant Dink'in konuşmalarını dinlemek e, çok etkileyiciydi. Kendisi e, büyük etki alanına sahip bir kişiydi. Konuşmalarında kalpten konuşan, e, dürüst konuşan bir insan olduğunu gördüm. And um, one of the rooms I was taken to and explanation and the sound of the room, where I say it's the room of experience. It was a room that he used to share his experience, and now in the memorial site, people can come, sit on that chair, share their experience. So it tells you that once you believe in something, even when you are no more, as long as you are doing the right thing, people will continue to hmm. carry your memories. So that's room is one thing that I am going to implement when I go back. Hı. Hmm. Hafıza mekanındaki odalardan bir tanesi özellikle çok etkileyiciydi. Deneyim paylaşılan bir odaydı. Odanın içerisinde hem Hrant Dink'in kendi anlatısı vardı hem de ziyaretçilerin kendi deneyimlerini paylaşabileceği bir alan yaratılmıştı. Beni orası çok etkiledi e, ve gördüm ki bir kişi artık hayatta olmasa bile işi ve hayatı bu şekilde devam ettirilebilir e, bunun üzerinden. Bu odayı kendi işimde de eve döndüğüm zaman e, uygulamayı düşünüyor ve istiyorum. That room tells you that and um, people who advocate for the right of others also need soldiers to cry sometimes. But if the shoulder is not there, you can sit on your own and release from your heart what you think that has happened to you personally. So when I entered the room, and I listened to his speech about what happened to him when he was working in a place with others and how others were promoted, even though he has more qualification, but uh, um, he was not promoted. And you see that this is something he needed to speak out. He needed to take it off his chest. And others also came after him to speak. And so I am like, you don't always need to have a shoulder to cry on, but you can sit on your own and release. Mm -hmm. Bu o da gösteriyor ki başka insanların hakları için mücadele eden bir kişinin bile bazen ağlayacak bir omza ihtiyacı olabiliyor. Fakat bu omzun bulunmadığı zamanlarda kendi başına da duygularını ifade edebileceği bir alana sahip olma lüksü var. Ee, askerlik dönemindeki anılarıyla ilgili bir anlatısı var Hrant Dink'in odada ve bütün gerekli kalifikasyonlara sahip olmasına rağmen e, gereken rütbeye atanmadığı hikayesini anlatıyor ve bu duygularını orada odada bizimle paylaşıyor. E, isterseniz buradan ben bir e, soru sormak isterim. Bu, bu mücadelenin inanılmaz zorluklarla e, yürüdüğünden eminim ve herkes için e, çok ilham verici bir e, mücadele. Öncelikle bir kez daha kutlamış olalım. E, ilk olarak nasıl başladığını e, merak ediyorum ben. Yani kaç yaşında ve ilk on, kendisini eyleme e, sevk eden şey neydi? Nasıl başladı? İlk yaptığı şey aktivizme başlamadığındaki ilk çıkış noktası neydi? Uh, I would like to ask a question starting from the point that your activism and your struggle is very inspirational. And we are wondering what was the starting point? What was the initial first step you took uh, as an activist? Um, you know, as an activist, what you are yearning for is change. Mm-hmm. And if you want to change community, you have to start changing your family. Change begins from within. And so, therefore, after my experience as a child, 10 days after the death of my mom, the first person I engaged was my dad. I believe parents love their children so much, especially fathers they love their daughters so seeing my father agreeing for me to go to we call it in sierra leone bondo so fgm is practiced within the bondo culture and my father was happy to say you go my aunt the elder sister of my mom was so happy to say the day has come to, for you to become a full grown woman and I, I was also happy mm-hmm. that ah i am also going to become like all the other girls in the mm-hmm. community and this is why when i talk about this issue i talk about high ignorance rates bir aktivist için en önemli şey e, değişimdir ve değişim in, kendi içinden başlar, kendi çevrenin içinden başlar. E, benim için değişim aile kurumundan başladı. E, benim hayat yolculuğumdaki bu mücadele annemin ölümünden 10 gün sonra ortaya çıktı. Ee, babam önemli bir figür. Ee, bütün ebeveynlerin çocuklarını çok sevdiğini düşünürüm. Özellikle babaların kız çocuklarını çok sevdiğini düşünüyorum. Ee, ve babamın benim bu ritüele dahil edilmemi kabul etmesi önemli bir noktaydı. Ee, bu ritüele bondo deniyor e, komünitemiz içerisinde. Ve bondo ritüeli e, bu mütilasyonun aslında yapıldığı ritüel oluyor. And so I engaged my father. I explained to him to understand what has happened to me, what they have done to me. He was shocked because he never knew that was what was going to happen. And the next person I engaged was the court herself, the person who did the act on me. I engaged her by asking questions. And then I took a knife and I said, I think I also have to remove your hair. And she was, No, no, no, no, no. So I said, Why? <laughs> and then, Oh, it's painful. I said, It's just not painful. When you remove it, you are also now being a disabled. So this is what you've done to me. Mm-hmm. So she was like, No, they've done it to everybody. I said, I am not everybody. I am me. And I think we need to start a discussion from Hı-hı. Mhm. there. That was how I started the discussion. Ee, aktivizm olarak tanımlayabileceğim ilk adım babamla etkileşime geçmekti. E, Bondo ritüelinde bana ne olduğunu babama anlattım. Ve babam açıkça şaşırmıştı. E, bunun ne olduğunu bilmiyordu daha önce. İkinci etkileşime girdiğim kişi de e, mütilasyon işlemini uygulayan kadının kendisiydi. Ee, onunla karşı karşıya geldim. Ee, deneyimimi anlattım ve bir bıçak çıkarıp onun kulağını kesmeyi teklif ettim. O da korku ifadeleriyle hayır neden yapma dedi. Ee, neden dedim ve acı verici olacağını söyledi. Ben de benim de acı çektiğimi ve benim artık e, benden ayrılmış bir parçam olduğunu ve bir engelli olduğumu kendisine açıkladım. Ee, bu benim hayattaki bu konuyla ilgili attığım ilk adımlardı. But at that time, I was too young, and my father was afraid because the initiators are so powerful mm-hmm. in the community. So he had to remove me and send me to a boarding school. But when the war broke out, I went to Guinea Conakry, our neighboring country, with my younger brothers and one sister. And it was in the refugee camp that I started this movement. Ee, babamla bu karşılaşmamızdan sonra e, ne yazık ki komünite içerisinde daha fazla kalmama izin verilmedi ve babamın beni uzaklaştırması gerekti. E, çünkü bu ritüelde, ritüelden sorumlu e, başlatıcı diye tanımladığımız kadınlar beni daha fazla kabul etmediler orada ve komşu bir ülkeye gönderildim. Ee, orada savaş e, başlangıcını yaşadım ve erkek kardeşlerimle beraber bir mülteci kampına gittik. Asıl olarak e, inisiyatifimi, e, Amazon inisiyatifi hareketini mülteci kampında kurdum. Hangi savaştan bahsediyoruz onu da sorabilir miyiz ee, lütfen? Which, what war was the one that break out? A rebel war. E, rebel. We had 11 year rebel war. E, ee, 11 senelik bir e, isyan savaşı. İç savaş gibi bir durum yani evet. Like a civil war? Yes it mm-hmm. was. It was a civil war. Evet bir yeah. savaştı. Mm-hmm. For 11 years and it's it's the worst in the whole world because um, women and children, limbs amputated, you know, pregnant women opened up to take out. So it, it was the worst. We had to run to Guinea, and it was in the refugee camp that I started the work. Mm-hmm. In the refugee camp, you know, everybody that goes to a refugee camp, your first sin should be what you eat to feed your children. But you find out, and I find out during the time, parents will collect their supply from the UN and they will sell it to local community only to make sure that their girls go through Bondo while we are looking for something to eat. So I was like, how is this possible? Mm-hmm. 11 ee, sene süren bir savaştı ee, ve dünyadaki en kötü şeydi. Kadınlar, çocuklar katledildi, e, ampute şekil amputasyonlar gerçekleştirildi, hamile kadınlar şiddete uğradı. ve ben oradaki mülteci kampında çok şok edici şeyler gördüm. Düşünürdüm ki mülteci kampına giden bir insanın ilk düşüncesi ne yiyeceği olurdu. Çocuklarına nasıl yiyecek sağlayıcı, sağlayacağı olurdu. Fakat gördüm ki oradaki aileler, ebeveynler Birleşmiş Milletler'in getirdiği yemek paketlerini e, yerel halka satıyorlardı ve bu parayla kız çocuklarına e, bu mutilasyonu uğratmak ve bu bondo ritüeline dahil etmek için e, yemek satıyorlardı. Çocuklarını beslemek yerine bu ritüeli önceliyorlardı. Bu Gine'de de oluyor değil mi? Gine evet, ülkesinde Gine'de. oluyor. It was happening in Gine, right? Gine. It's yes. a camp in Gine. Kalia hmm. Refugee Camp. Hmm. Kalia mülteci, mülteci kampında, kampında oluyormuş. But, but I was never a registered refugee because it's always in my mind that I don't want to depend on people to supply things that I use. Mm-hmm. So I didn't register at all with the UNHCR, but I go, I stay in the camp. I help to do work. I work with the host community to make a living for myself. Ben hiç e, bir kayıtlı mülteci olmadım. E, Birleşmiş Milletler kampında da kayıt olmadım. Fakat ka, e, kampta ikamet ediyordum. Bunun sebebi de herhangi bir yardıma bağımlı olmak istemedim. so um, during the time, I started engaging others, asking them, How do you feel about what is happening? That our parents are still looking for money to have girls' courts just to maintain a culture. I think this is wrong. And so we, I engaged the UNHCR, but they were like, Oh, we don't want to get involved in this. So I went to the US Embassy I engage somebody from the project sector and I explain my vision about what I want to see. And I said, if you can recommend me, I want to go back to Sierra Leone. Mm-hmm. And she was like, No, you cannot go because the war is still on in Sierra Leone. You can start doing something here in Guinea. That was how I started the campaign in Guinea in 2000. Oh, and how old were you when you started that? Um, I, I was 20. Okay. 20 <laughs> yes i was in my twenty. yes that was how that was how i started and she was like you cannot go back you cannot go back and I, said, I want to go no you cannot go you can start doing something yeah because fgm is also happening here yeah? and those who are campaigning are afraid to go to the refugee camps so you can start your work mm-hmm. and i agreed to submit a proposal that was how amazonian initiative movement was formed E, kampta sürekli insanlara e, ailelerin yemek paketlerini satması ve kız çocuklarının kesilmesi için bu parayı ayırması hakkında ne hissettiklerini soruyordum. Birleşmiş Milletler e, görevlilerine de aynı soruları yönelttim. Fakat biz bu konuya karışmak istemiyoruz gibi cevaplar aldım. Sonrasında o bölgedeki Amerikan Büyükelçiliğine gittim ve oradaki sorumlu kişiyle görüştüm. Bu konu hakkında bana nasıl yardım edebileceklerini, nereye yönlendirebileceklerini sordum. Ee, bana yardımcı olurlarsa Sierra Leone'a geri dönüp e, bu konu hakkında çalışma yürütmek istediğimi söyledim. Fakat dediler ki hayır mümkün değil dönemezsin çünkü savaş devam ediyordu. Ee, ben de ısrarcı oldum, onlar da ısrarcı oldular ve e, bu kadın cinsel organ mutilasyonu Gine'de de yapıl e, Gine'de de e, yapıldığı için lütfen burada kal ve burada çalışmanı yürüt gibi Hı-hı. bir yönlendirme aldım ve e, 20'li yaşlarımda Amazon İnisiyatif Hareketi bu şekilde yine de kuruldu. Korkunç erken yaşta başlıyor. Evet peki bir de şeyi de sormak e, istedim ben yani e, kendisi uygulam bu kadın genital mutilasyon bu kesme olayının olayına karşı açıkça karşı çıkan ilk topluluk üyesi olduğu belirtiliyor. Uygulamanın kadınlar için aynı zamanda bir geçim kaynağı. Onu yapan kadınlar bu işten para kazanıyorlar anlaşılan. İşte Birleşmiş Milletler de yardımlarından da yararlanılıyor. 400 <clears throat> kadını bu işi bırakması için tek başına ikna etmiş ki olağanüstü bir şey bence. Benim sormak istediğim şey şu konuşmasında da değindi buna. Ee, Rugia Turey Bondo topluluğunda yani bu kesilme olayları topluluğunda geleneksel ritüel törenin kadın genital mütilasyonuyla özdeşleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu çok önemli. Bu törenin aynı zamanda kadınlar için deneyim aktarımı ve güçlendirici bir eylem olduğunu savunuyor. Geleneği reddetmeden alternatif bir tören yapılabileceğini vurguladı. Bu alternatif törenin de çok merak ettim bunca önemli bir gelenek. Uh, so we know that you're the first person from your community that is that was openly against the FGM, and uh, we know that there are many Soves who are actually practicing this and they have an income on this, and we know that you also are responsible for 400 Soves to stop with the cutting ritual and have another form of income. So we were wondering, uh, you're also a supporter of tradition and to have this ritual rite of passage without cutting the bloodless ritual. So we're wondering what is the alternative rituals that you're proposing? What may be the traditional way of this uh, rite of passage without the cutting? Um, yes, it is true. When I started working in my village, Lunsal, and I uh, engaged practitioners and was able to convince them to make public declaration because you just don't come to my office and say, ah, I've dropped the knife. No. You have to come publicly so that your colleagues will see you. And then when you come publicly, you also have to make sure you change your head tie, the traditional head tie that you use. Traditionally, quarters use red and white head ties But when they make the public declaration, they change to blue and yellow. Ehm, evet doğru. bu uygulamayı yürüten yürütücü kadınlar bıraktım artık daha fazla kesme işlemini uygulamayacağım dedikleri zaman bunu kamusal bir açıklama şeklinde yapmalarını istiyorum benim köyümde. Sadece bana gelip tamam ben artık bunu yapmayacağım haklısın demeleri yeterli değil. Ee, geleneksel olarak e, Bondo komünitesi içerisinde kesme işlemini uygulayan kadınlar kırmızı ve beyaz bir e, kafa parçası, bir bez örterler kafalarına. E, ve biz şöyle bir yürütücülüğe geçtik. Artık e, kesme işlemini uygulamayacağım diyen komünite üyeleri mavi ve beyaz bir e, kafa parçası, bir bez örtüyorlar kafalarına. And so when you change so the blue and yellow, you will have to go through a training. Together with the girls that have agreed to go through the bloodless rites. And this girl should be above 18 because the whole process of Bondo is a rite of passage. Uh, mavi ve sarı bir e, bez parçası örtüyorlar. E, renkleri düzelteyim öncelikle. E, bu geçişi yapmayı kabul eden yürütücüler artık kesme işlemi uygulamayacak olanlar e, komünitedeki genç kadınlarla bir eğitim programına katılmalarını istiyoruz. Ve bu eğitim programına katılan genç kadınların da 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Çünkü bunu bir geçiş ritüeli aslında e, çocukluktan çıkış ritüeli gibi kurguluyoruz. Bu sebeple 18 yaş uygulamasını getirdik. And so after that training, we will invite medical people. Why do we invite them? Remember, HIV AIDS is transferred through blood by mm. piercing of the body. And female genital mutilation involves blood and piercing of the body. So, what we do is we invite the medical people to have an HIV test on all the girls and the quarters. This is because we want to prove a point so the populace to say, when you are doing the courts, and if everybody, any one of them is infected with HIV AIDS, you will pass it to the rest. Mm-hmm. So that is why we are having the mm-hmm. test. And we have performed three bloodless rites. The first was in 2019, where you have three girls that are HIV AIDS positive. Uh, but. kansız ritüelde e, eğitim aşamasında sağlıkçıları ve tıp uzmanlarını davet ediyoruz. E, bunun sebebi de e, HIV AIDS hastalığı kan ile bulaşan bir hastalık e, ve bu eğitimde hem genç kadınlar hem de kesme işlemini uygulayan fakat artık bırakmış olan e, kişiler e, sağlıkçılardan HIV'nin nasıl e, bulaş, bulaşıcılığı hakkında eğitim alıyorlar ve bütün katılımcılara HIV testi uygulanıyor. Ee, burada da e, kesme işlemi sebebiyle HIV bulaşmış mı bulaşmamış mı aslında bunu görmek istiyoruz ve e, halktan hala daha Bondo destekleyen kişilerin de Bondo'nun taşıdığı bu sağlık risklerini aslında kanıtlamak için kullanıyoruz. Şu ana kadar üç tane e, kansız ritüel gerçekleştirdik. İlki 2019'daydı ve bu ritüelde üç tane genç kadının HIV taşıdığını ve bunun aslında Bondo ritüelinde kullanılan bıçak sebebiyle olduğunu öğrendik. And then we will go to the bush. That is why it is called Bondo Bush. But what is happened now is you have people building structure and they call them Bondo Bush. No, a bush is not a structure. A bush should have trees. So, what we want to do is for us to take back our culture to its original reason. We want to train women to adulthood. They want to train them to be able to take care of their husband, to be able to take care of their children when they have families. But if you take them to a house, wherein you have other people, it's difficult. So we say we want to go back. And so, in the process of um, fighting to protect rights and respect tradition, we also now protect the environment. So we plant our trees because we want to get our forest back. Don't forget the whole is facing climate change. Mm-hmm. So we also have climate change component in what we do. Mm-hmm. We plant trees. Bonda ritüeli Bondo Bush denilen bir yerde yapılıyor. Yani aslında ormanlık, çalılık bir alan olarak tanımlayabiliriz kesme işlemi için. Kadınlar oraya götürülüyorlar. Ee, bizim e, kansız ritüelimizin ikinci aşamasında e, bu sağlıkçılarla olan eğitim tamamlandıktan sonra kadınları ve eskiden kesim yapan e, kadınları yeni bondo buşlara götürüyoruz. Ve biz bu buşlarda aslında buralara eskiden yetişkinliğe geçiş ritüeli olduğu için kadınlara bir ev nasıl idare edilir, kocana nasıl bakabilirsin, çocuklarına nasıl bakabilirsin gibi eğitimlerin de verildiği bir yerde. Bunu bir aşamalı bir şekilde devam ettiriyoruz aslında geleneğe sahip çıkılan bir şekilde. Ve bu gidilen yerlerde ağaçla, ağaç ekimi, ağaçlandırma yapıyoruz. Çünkü unutmamak gerekiyor ki dünyamız şu an e, ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya ve ormanlarımızın bir kısmını kaybetmiş durumdayız Sierra Leone'da. E, o yüzden ritüelin bu kısmına e, iklim kriziyle mücadele de edebilmek adına böyle bir ağaçlandırma ekledik. We also address the issue of women in leadership positions. And we have a problem in our country. We have less women participating in politics. So when we they go to the Bondo culture, we bring in women who have gone through the practice that are now highly placed to come back to the community and engage with them inside the bush. And some of the things we do is to talk about women taking leadership you know when you don't have somebody monitoring you are just alone you are just women you feel free to discuss you are not afraid to say if i say this somebody else will will attack me or somebody else will confront me because maybe the men think we want to take their positions so we bring these highly influential women back mm-hmm. to encourage the girls to make sure they focus on their education and um, don't be afraid to take leadership. So it is not just the issue of FGM we are addressing. We address education, we address leadership roles for women, we fight against uh, climate change, we fight against deforestation, and we fight against transfer of HIV AIDS. So it's a whole package. Great. Kansız e, ritüelin bir parçası da aslında e, liderlik pozisyonlarında kadınların ne kadar eksik kaldığına e, karşı bir mücadele başlatmamız. E, bu sebeple Bondo komünitelerinden veya küçük köy komünitelerinden ayrılmış kadınları davet ediyoruz ritüelin son aşamasında. Ve Bondo Bush diye adlandırdığımız orman içerisindeki e, özel alana e, o kadınları da e, dahil ediyoruz. Böylece o kadınlar kendi deneyimlerini aktarabilirler. Farklı pozisyonlarda, güç pozisyonlarında, liderlik pozisyonlarında olma deneyimlerini aktarabilirler e, hala daha Bondo Bush alanını kullanım kullanıyor olmamız aslında özel ve güvenli bir alan sağlayabilmesi. E, kadınlar başlarında onları monitör eden, onları sürekli regüle etmeye çalışan birisi olmadığı zaman çok daha açık ve dürüst bir iletişim kurabiliyorlar. Ee, bu potansiyeli de genç kadınlara aktarmak istiyoruz. Yani aslında kansız ritüel sadece kadın cinsel organ mutilasyonuna karşı başlattığımız bir mücadele değil. Aynı zamanda e, kadına şiddetin yanında liderlik pozisyonlarında kadınların çok daha az sayıda bulunması, e, ormanlarımızın tahrip edilmesi ve şu an maruz kaldığımız büyük iklim krizine karşı da mücadeleler yürüttüğümüz bir alan. E, şu anda süremizin aslında sonuna geldik. Ama son çok kısa böyle bir dakika içerisinde yanıt verebilirse ödül töreninde kendisi bir topluluk radyosu kurmak üzere olduklarından bahsetti. Kısaca bize anlatabilirse çok seviniriz. Uh, we actually exhausted our time. That is <laughs> set for us. But we have one last question. If we could be fast about it. Uh, during the award ceremony, you mentioned that you uh, are planning to open a radio and a news uh, agency, a community radio station in your own community. So uh, we want to learn more about that project. Yes, um, media is a very powerful instrument in making change. It can make and it can unmake. And it's it's difficult most times when we want to go to the radio to talk about FGM because it's looked at a tradition and you <laughs> want to like yeah so i said the best we can do is to have our own radio station and a newspaper whatever thing that is happening we will come to the radio station discuss it mm-hmm. we will bring beneficiaries who have accepted to stop the cutting to come and explain why they have stopped we will ask the chiefs that we are working with come and tell us why do you accept us to work in your community so the whole thing depends on making sure people get information. It is because of the media that I am here today. Mm -hmm. uh, media. They are able to locate me from social media. <laughs> Ee, medya değişim için çok önemli bir araç. Ee, hem değişimi yaratabilir hem de yaratılmış değişimi e, elimizden alabilir. Ee, bu sebeple bir radyo istasyonu ve bir gazete e, kurmayı planlıyoruz. Burada kendi seslerimizi duyurmak istiyoruz. Sierra Leone'da e, baskın olan ses kadın cinsel organ mutilasyonunu destekleyen ses aslında. Ee, biz bu sebeple bizim mücadelemize destek olmuş, mücadele paydaşlarımızı davet ettiğimiz, deneyimlerimizi paylaştığımız e, ve bizi komünitelerine e, davet eden ve gelmemize izin veren şeflerle de aynı zamanda neden ve nasıl bizimle çalıştıklarını anlatabilecekleri bir alan açmak istiyoruz. E, medyanın kuvveti gerçekten çok önemli. Beni bu şekilde buldu Hrant Vakfı sosyal medya aracılığıyla. e, bu yüzden bu gücü kullanmak istiyoruz. Evet. let's keep in touch. We're very happy to and very much impressed with what you've been doing so far and what you're going to do from now on. So all the best. Thank you very <laughs> much. thank you for uh, thank you for being here thank with you. us today. Thank you. Thank you for having me here. Çok teşekkürler. Evet yani Çok e, ben izninizle Türkçe'ye de kendi sorumu da azıcık çevirdim. Yani Rugiat Ünene hani Türe'ye çok mutlu olduğumuzu böylesine bir deneyi bizimle paylaştığı için çok sevindiğimizi de söyledim ve bir topluluk radyosunun ne kadar önemli olduğunu işte 29 yıldan beri filan da biz de e, anlatmaya çalışıyoruz. Etkileri de oluyor. Bu çok e, haberleşme içinde olalım ve onun yeni e, mücadelesinden şeyleri de parçaları da epizodları da tekrar bilgilerimizi paylaşmak üzere sizi burada görmekten çok mutlu olduğumuzu da söyledim. Evet bu arada çeviride bize yardımcı olan Cemre Kumlar'a da bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Evet, çok sağ ol. Çok, çok, çok teşekkür iyi bir ederim. <laughs> Sohbete dahil olabildiğim için çok sağ olun. Teşekkürler.